Eta, in, eta emankizuna, oaxi nahi nuen informazio praktiko batekin um, laburski, eh, jakin dezazien. Uh, lehen berri hau uh, zuzendua da bakarrik, bai barkatu gizonak, erranen duzi berriz uh, machismo, feminismo, machismoa izango dela. Kusiko dugu. Obeki erranik handere guzi, jai. Le dam, delako ei. Abixu bat, argiturarekin hartu baitut Gaur. Eta ez nahi zene ere lankide batzu ere argituak bai ziren eta eskandalizatuak ere, egin batean. Frantziako Mus Federazioak urte guziz bezala jakinarazten du antolatzen duela Frantziako Mus Txapelketa eta hori handereen kategorian. Dam, kategori dam, horiek dioten. Ba, behinen gizonen dako bat eta beste bat emazte Bistanda erantzun dit lankide batek, aspalditik ez da guaikoa hori. Ha, ah, ebe zintzen inoiz oartu, eta egia erran, egia, zintzen inoiz oartu. Eta jendeak, be normala atxmaiten du? Zer da argudioa, gizonak, soberazkarrak dira, emazteen zat, emazteek behar bada bigauza egiten albaitituzte behar momentuan, behar bada ikusten aldute keinua eta behar denboran keinu bat egiten aldute ere besteari, ez dakit, ez dute bermaila jokoan berdin. Galdetzeko alitaike Frantziako Mus Federazioari berdin egitekoa. Eta musean ari direnek, eh, be, jakin inuke, ah, zer dioten hortaz. Ebe ba, hola da, behar ba hori erantzunen dute, beti hola izan da, beraz, zer nahi duzu itia orain. Ebe berdin aldatzea, lehiak eta bakar bat, Euskal Herriko Mus Txapelketan egiten den bezala, simpleki, oitura arkaik, arkaikoekin aldatzeko pixkataz, ez dut uste, puf, animalekoa denik, ez, horako zerbait egiteak. Aita semeak tabernan eta amalabak jokoan zion kantuak denak joan elgarrekin ostaturat eta denak joan jostatzerat musiat, oiturak aldatu dira, beraz bada garaia olako zatziketekin bukatzeko naski, ekin zatipi bat, balio du ez, musen ari bazizte gizonek, izena eman, emazten musapelketan eta emaztek, gizonen federazioan adibidez. Hene proposalmena, txalde honetan. Zerbista putz, utz, huts, iratzia eta putz. Itz eta putz. Horiek denak eganik, eh, be, Angela Davis, gure laguna da tituluarekin itzordu hau aipatzeko, gaur, xare eh, sozialetan eh, partekatua izan da informazioa, publizitate gixara biztanda. Angela Davis, aktivista Euskal Herirat etorriko da, irurogeita ama bi urte dituen emaztea ezaguna egin zena garaian, bera politikari marxista, filosofia erakaslea, eta eh, beltzen eta emazten eskubide zibilen aldeko borrokan aritu zena uh, filma bat ere izan zen berataz, berba horren bidez ere zagutu duzie, Black Panther edo Pantera beltzen eh, kidea izan zen eta Euskal Herri turbilduko dela jakinarazten uh, du Fermin Muguruzak bereziki uh, dut bere inguruko uh, be, xareak duela antolatu hori kontzertu bat beraz antolatzen dute gaualdi bat ongi etorria egiteko Angela Devisi, Maialen Lujanbio, Eide Rodriguez, Murxego, uh, Anari, uh, eh, Batzaunt System, Labasu, Fermin Muguruza, Sorkun edota Xabi Solano, izanen dira eh, kafe antzukian Bilboan, eta beraz hori ongi etorria egiteko Angela Devisi, Nego gorriak taldeak olako kantu bat Euskal Herrian Gerte guztiak zizipia zuten Triste kanatzen Gerte guztiak zipean eta FK, GFK hemen erran behar genuke beraz kantuan egugorriak taldearena Angela Davis gure laguna da aipatzeko eta ekitaldi gaualdi berezi bat antolatzen dute Otsailaren zazpian eh, eta beraz hemen eh, Angela Davis militanteari ere ongietorria egiteko irurogeita ma bi urtetan eh, iduriz euskal egirat urbilduko baita eta be interneten uh, gireno justu Justuki erraiten jen hor, beraz, xarean ikusi utala informazio hau, gaur, beraz, uh, bigerren da Angela Davis e atxen, Euskal Herrian, beraz, Twitter uh, erabiltzaileen artean, Euskal uh, Twitterlarien artean, zein izan den itzgako nagusi, bigarren hau izan da. Benen lehena izan da, patxi eta idoia ez doaz, patxi eta idoia nor dira, be iruñako bikote bat eh, da, eta eh, goizuntan kanporatuak eh, izan behar ziren oien etxetik kanporatzekoak zituen poliziak, bainan eundaka pertsona hor bildu dira, haien kanporatzea be ebe blokeatzeko, iruñeko karikabatean, karrika batean, hor txantreako hauzoan, etxe bizitza batetik Eh, beraz gaur kanporatu behar zituzten patxi eta idoia eta beraz uh, jendea erritarrak urbildu dira eh, kolektibot batek uh, deiturik eta hor ere urbildu da uh, iruñako pesa den Joseba Asiron eta beraz lortu dute gelditzea um, etxe kanporak eta hori bankuaren hipotekapean pean baitira eta beraz bankuak bereskuratu nahian baitu bere be, hipoteka, bakizu nola martxan den, geroztagiago kanporaketak baitira ere, eta be, pozik hartu dute berria biztanda, baina momentuz prozedura ez da ez ez airean da momentuz ala ere horren segida, baina eh, txalotzeko da, eh, ze mobilizazioa izan den eundaka eh, pertsona beraz ikusten dira. Goizetik, eh, xarean segitua izan den ekitaldia, beraz edo ekitaldia edo gertakaria obeki erranik eta beraz Twitteren agertzen da Bigarren Angela Davis Euskal Herrian eta irugarren donostia 2006. Gehi Donostia 2006 joaren larun batean abiatu zen eh, beraz kultura hiriburua izanen da Donostia urte batez eta eh, batzuek pozez hartzen badute beste batzuek eh, ez eta hor be inaugurazio ekitaldia VIP terrazatik ikusten da adibidez edo batzuek kritikak ere hainitz kritikatua izan baita estrena estrena ofizialeko ikusgarri hori atzo aipatzen ginuen bezala berrietan, zerezaren zeremonia antzel zerezak du beraz egin hori, iduriz seireun bat mila euro balio izan duena, bo egeran ez dut ikusi nik, ikusi behar nuk ikusteko zer diotan hortaz, ea edera zen, ea sobera edo, edo ez aski, ez dakit. behintzat hori aipamen nagusietan da ere interneten ez tabaidatua dena, sare sozialetan, ah, eta hori aipatu behar dugu ere, uh, espada lehena eh, momentuz uh, traoletan argia xarien uh, porra. Argia xaria urtero emaiten dituzte xariak, uh, argia aldizkariak, emaiten ditu xariak urtero, eta beraz antolatzen dute aurten orako be pario bat, zuek ea nor ikusten duzien xaristatua aurten, uh, Euskal edabideak dituzte, beraz Euskal Herriko ekimen desberdinak dituzte xaristatzen, eta biatu da beraz, eta gure Fred Berroet lagunak txiokat aipatu du gaur eta eskertzen dugu beraz hitz eta putz eta adi emankizunak ikusi ditu xaristatuak espero duzagun berba presio soziala, xare sozial presio hori emaiten badugu berba lortuko dugu, hola eginez ez dakigu. Ostiralean behintzat Ala da, eta bostak hogeita bat dira hitz eta putzen, astertero bezala, entzulearen iritzia eta gaur politika, ala ez politika, inaut alfaro zuri itzabintzat. Egunon, gaurkoan utzia zaidan parte hau, politika hitzaren inguruan aritzeko baliatuko dut. Bizi izan dudan egoera batek gai honen inguruko gogoeta plazaratzera bultzatu nau. Hain zuzen ere, norbaitekin eleketan ari nintzela, Ha, kasu hori politika egitea duk, eta ni apolitikoa nauk, egantzidan kolpez. Ez dut hemen gai honen inguruko erakaspenik emaiteko pretentziorik, baina lagun honen reakzioak sentsazio bitxi batekin utzi nau, eta ene ikus moldea eman nahi nuke. Azkenean, zer da politika? Norbanakoak herri bateko bere zentzu zabalean, edo komunitate bateko bizian parte hartzea, hots eragitea izan daiteke alde batetik. Erritaritzarekin lotuko nuke. Iduritzen zait egunerokoan norberak hartzen dituen erabakiak edota egiten dituen ekintzak politika direla zentzu batean. Adibidez, zure auzoan besta bat antolatzeko, edo zure barazkiak supermerkatuan hartu ordez amapa batean hartzeko, motivazio ezberdinak ukan ditzazkezu. Eta konbikzio propio horiek politika zantzuak dituztela iduritzen zait. Politika itzari ikusten diodan bigarren zentzua instituzionalagoa da herri edo estatuaren antolaketa eta ordezkaritza da, gobernatze eta podere hitzekin lotuko nuke. Bosken bidez ordezkariak hautatzen dira eta egitaren ordezkariak legeak hautatzen dituzte aplikarazeko. Iduritzen zait bi ikuspegi horiek gero eta gehiago elgarren gandik urruntzen direla. Autetxiak erriaren gandik, erritaren gandik barkatu, eta erritarrak autetxien gandik. Eta usu gaur egun jendartean politika autetxien esku usten da. Beraz, iduri duke, autetxi aparte politika ezin dela egin eta gainera konotazio negatiboa duela, ene lagunaren erreakzioa kasu. Horiek horrela, bi problematika ipatuko nituzke. Lehen problematika, politika profesionalizatzea dena. Asiera batean, erritaren ortezkari hautatuak badira ere, poliki-poliki beren labi, lanbidea bilakatuz bezala, ordezkari izaitetik norberaren interesa zaintzera pasatzen ahal baitira. Bigarren problematika, erritarrek beren ardura politikaren gan, politikarien gan usten dutela, beren iniziatiba gaitasuna alde batera utziz. Ororen buru, Euskal Herrian gure historia laburrean erakutsi izan dugu erritarek politika egin dezaketela eta politikariak mugiarazi ditzazketela. Horren adibide dira, erritarek plantan eman dituzten hainbat proiektu azken amarkadetan. Errikoa, ikastola, laburantza gambara bezela eta gaur egun politikariek onartzen eta ezagutzen dituztenak gainera. Erritaren iniziatibarik ez bazen izan, egitura horiek ez zuten argirik ikusiko. Azkenik, beste adibide nabarmen bat aipatu nahi nuke, Katalunian pasatzen ari dena. Pentsa dezakegu Kataluniako prozesua haina intzinatua bada, dituzten ordezkari politikoei esker dela. Eta guk Euskal Herrian, araberako ordezkariak izan bagenitu, gauzak askoz ere intzinatuagoak liratekela. Gertatzen dena da, Kataluniako ordezkari politikoak atzo ziren berberak direla gaur egun ere, eta beren postura mugiarazi dituena erritarrak izan direla. Erritarrek abiatu prozesu sumetik buru jabetzarako uoldera iritsi dira, eta politikariak uolde horrek ditu mugiarazi, prozesua urunago ere maiteko gitsa. Iduritzen zait orduan, politika denek egin dezakegun eta egiten dugun zerbait dela, ordezkari politikoi begira egon gabe beraz mugi daitezen ariak, mugi ditzagun erriak. Einaut alfargo, mil esker eh, politika eta apolitikoa, beraz politika, denek egiten aldugun hori eta iritzia emaitea ere, zuek ere emaiten alduzie, dudarik zukan deitzea. Kau! Zure irratiarekin komunika ezazu, goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala whatsapp -ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrikin egin ezagun. Eta nahi nuen aipatu ere interneten eh, den eh, web dokumentu bat uh, presondegia eta gorputza aipatzen dituenak. Web dokumentu bat entzungai, orduan uh, hemen gaia zer da, bezer eragindu presondegiak gorputzen gain ez ez ez dena, alta osoki ordena, ala aurkezten dute beraz, eta bon, lehenik espikatzeko zer den web dokumentu bat, piskat irratiaren prinzipu, prinzipioa hartzen aldugu, irratiko erreportai bat bezala, e, baina interneten irudiekin espikatzeko, hemen adibidez, ama bost minutuko soinu bat da, lau lekukotasunez osatua, lau preso oi dira, adibidez hor batek eh, ameka hilabete eginitu, edo beste batek aldiz hogeita behatzi urte presonegian, lekukotasun horiek eh, gaika sailkatuak dira, beti gorputzari lotuak, aipatu bezala, eh? gorputz miaketak, presonegietan, bestearen gorputza, gorputz horrekiko harremana, eriden gorputza, berreskuratutako gorputza eta eh, gorputzaren askatzea. E, eh, ba, bada olako menu interaktibo bat eta klikatzen alduzie bata edo bestearen eh, gainean, sail desberdinak badira eta bar, olako interaktibitate bat eta argazki desberdinez osatutako zerbait da ilustratua, hola dugu. adibide bat, beraz, xoinuetan entzuten alduziena. Je crois qu'il n'y a pas plus Je vais raconter un petit truc, c'est une fois j'étais preso oiunek, beraz espikatzen du, nola pasatzen eh, diren gorputz miaketak adibidez, e, humilazioa beraz aipatzen du, hauzitegirat joan behar duelarik, presondegitik ateratzean, gorputz miaketa bat baru, badu, gero beste polizia batzuek beris gorputza miatzen dakote, eta beti biluzik biztanena. Et il y, un policier, il s'approche de moi, il me dit, eh, vous pouvez vous déshabiller, je me déshabille, je me mets à poil, il fouille toutes mes affaires. Miaketak segitzen du, beraz, berriz hauzitegirate heltzean eta berdin itzultzeko, beraz, ber etapak, berriz hainbat aldiz, miaketa eta hor, beraz, kolpez, gestu hori, egoera zaila hortan, jadanik, gestu bat. Tu d'un coup, je sens euh, quelqu'un qui me touche les fesses. Il était de m'écarter les fesses pour voir ce qu'il tu vois Et hori da, Colpes, gestu hori, euh, aipatzen eh, duena. Son chef, il a dit, oui, il veut pas que je le fouille. Je dis, non, mais là, il veut me mettre un doigt dans le cul, tu vois. Simpleki, gordinki, biztanda, baina hori baita ere egoera presondegietan, eh, gordina eta behusu uh, eh, barneratua ere, presondegian eh, gelditzen dena, eta hemen beraz, kanporat ateratuak dira. Uh, lekukotasun horiek, eta txemaiten alduzie interneten uh, lemont.fr-en edatu dute hori, eta be, jotzen maduzie edo idazten maduzie interneten txarean lekor enkarzere, ulertuzi mesala bezala frantsesez da erreportaia interneten entzungai eta ikusgai web dokumenta du hau interesgarria untsaina eta hola ikusten handuzi, deskubritzen handuzi ere manera berri hori dokumentuak dokumentalak entzuteko ikusteko, interaktiboagoa ustutu beduzela ere sare honbat ukaitia, eh? piskat eh, begatzen baitu, ez pauzi eh, sare onbat, benen hori beti bezala horiek erranik uh, laster hitz eta putzen pausaino bat iten dugu, simunitu kulturalti hitza bere iritziaren zat, eta ondotik gure gomita Sebas Kristi izanen da, Euskoa ipatuko dugu, Euskal Moneta, eh, Euskoak beraz eh, proiektu desberdinak gauzatzen ditu, eta orain erriko etxeak dira sartzen Eusko sare hortan, endaia ipatu ginoen joen hasten endaiak eh, onartu baitu Euskoaren sarean sartzea, zer egan nahi du erriko etxe bat, Eusko sarean sartzen erarik, beste erriko etxe batzu bat baute dira ber bidea hartzeko pres direnak hori dena galdeginen dioguan artean bostak eterdi erdi euskal irratietan berriak zurekin berdadetar gainen. Arratxalde guzian txokurriak igerikalari baten bila dabiltza miahitzeko ondartza nagusian, xerfalari bat oartu da igerikalari batek nekeziak zituela, bere taularen gaineat bildu du, baina itxasua azkar, igerikalaria behiz urerat erori da, gerostik, ezin etxemanez ari dira. Hogoi mila euroko isuna didie borotra miahitzeko hau zapez zat, horietan bost mila gibelapenarekin, baionako Nafarroako ausitegiak egun jakin arazidu bendoko ausiaren erabakia Didier Borotra eta Xavier Blezo hiriko polizako zuzendari oia akusatuak ziren autogidari andanabati milaka prozaduren kentzeaz polizako zuzendari oia xuritua izan da eta jakiten da Didier Borotrak dei eginen duela. Behatzion bat presuna goizian baionan sindikatek deitu manifestaldian, funtzio publikoaren aldeko mesua herarazina nahi izan dute, e, jornalen izostea, lanpostuen hestea, eskubide kolektiboen mugistea, edo etengabeko erreformak salatuz, funtzionario gehiago galde egiten dute erakaskuntzan edo ospitaletan adibidez eta baliabide gehiago ere. Miriam Elkomri lanaren ministroa miarritzera teldu da biar, miarritzen iraganen da formakuntza profesionalaren neguko universitatea, hastapeneko hitzaldia eginen du, eta itzin bisitatuko du bidarteko devuku zaldi zelak egiten dituen lantegia, lanbide berezia, enpresaruntan langileak, berek formatzen dituzte. Eta usaian baino kabala gutiago egun espeletako potioka ferian txaltzaleak eta ikusliera initz, baziren potioka behor asto eta manduen ondoan, orotarat eun bat kabala ziren, biajere feriak segituko du, e, behiak eta asuri merkatua eta zaldi pizuen lehiak eta izanen da. Utsimandoka mandoka. utsumandokan aste hontan Charles Bidegen agertuko zaiku lertsuna edo kurlua ekin. Bada, historio bat erraiten baitu kurlut, onna direla den laguntzeko eta bereziki justizia edindadin behar den bezala. Jose Antonio Azpiazu beti legen beltzan izuritea dela eta denak ez ziela bardin eitarzunaen aitzinian, abertsek ihes egiten ahal, pobrek eta berezikiago emazte eta haurek aldiz ez. Olako zerbait agertu ezkero, aberatsak zeukaten baserri batzuk eta baserrira joteko modua zeukaten. Zeintzuk eh, jasan zuten gehiago izurritea, emakumeak etxean gertzen zirarako eta umeak, orokorrean pobreak. Josu Martinez-Ekaldiz patxi arana eta behelagunen inhesaldia dela eta tunela egin benahurak jaman etxituta daudela. Gaurkoa izan da egon txarrena. Itzordura ezagertzeak lur jota utzi gaitu. Eta are gehiago pentsatzeak gure faltagatik kanpoko komandokoak arrestatuak izan zitezkeela. Utsumandoka, Euskal iratietan aste hartez zazpitan, astizkenin launetan. Thank Itxeman doko! Hasteuntako kanpoko mintzaldian, segitzen alko dugu orzai zen irakanden bake prozesuari buruzko debatearen bigarren partea. Dola mos bat eguzki urteaga, soziologoa, Mikele Paltza apesa, Anaifun Osaz bake bidea mugimendukoa, Frederik Espainiak senatura eta Jean-Pierre Macias universitalariak entzun ditugu bake prozesua zertaik heldu den, zertarako den, zertan den ere aipatu daukute. Aldiuntan, publikoarekin izan den debatea segitzen alko dugu. Astezken agatsuntan, behatzeuntan Euskari irratietan. Errepika, hortzegunean, oren batean, iruleiko irratian. Goizberriko gomita zuzenean Euskali irratietan aste azken untan, ahate eta antzara azkuntzak unkitzen dituen egazti gripa aipagai, Frantziako Laborantza Ministeritzak neurien berri emaiten duelarik, iardokitziak goizberrin, Jean-Michel Berro Domintzineko Azlea eta ELB Sindikateko Pampi Zentemari gure gomitak. Galderak egin goizberriren Facebook edo Twitteraren bitartez eta putz, putz, itz eta putz, putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, itz eta Eta prentxan aipagai nagusietan ordu untan, berria puntu eusen, errefusiatuen krisia Danimarkak onartu du, errefusiatuei ontasunak konfiskatzeko legea, mila irureunta berrogei eurotik gorako ontasunak atxikitzea onartu du parlamentuak, horrez gain familiarekin elkartzeko baimena hiru urterat luzatu dute, giza eskubiden aldeko erakundek, giza gabetzat jo dute neuria. E, eh, Bistan, ala ere, erabaki aski harrigarria. Bestalde lan gatazkak eta protestak eh, asteburu untako e, eh, TRW eta acb langileen protestak izan dira larumatean. Lehen enpresarenak irunian egingo dute protesta eta bigarrenekoek sesta hon. Iruñeko lantegitik taburitamar langile botan dituzte eta arzelorek Ergelurek, ergelurek aldiz eh, enpresa itxiko du EP jakin, EPA jakin eh, gabe, beraz, bi mobilizazio haste buru untan, uh, izanen dira, bestalde beste kanporatze bat, lehen aipatzen bezala. Iruñan, goizuntan eh, izan den mobilizazioa, eh, bi uh, biztan lehen kanporak egin behar zuen uh, be poliziak, hori uh, banku hipoteka gatik kanporatzea beraz arriskatzen bai zuten, eta beraz erri mugimendu baten uh, ondotik, be ez ez dute etxe kanporaketa hori momentuz behintzat berri irratian hemen aipagai. eta ere emazteak bakarrik emantzipatzeko aukera gutxiako dituzte gainera etxe bizitzaren inguruko beraz uh, inkesta hau edo azterketa hau irakurgai argia puntu eusen bestalde gai hau ere biodibertsitatea gaiean otxoak, Euskal Herriko azken 8 talde egonkorra, akabatu izana salatu dute. Lau otxo hildituzte kajantzan, hori urtahilaren hogeita iru, daoita laueko aste buruan. Eh, Bizkaiako foru aldundiak antolatutako izaldi bitan. Uh, joaren asteetan inguruko abereak jasandako erasoen ondotik hartu du aldundiak neurri hau uh, otsoa babestu ala otsoaren gandik galerazko ikurronekin goko eta beti otsoaren inguruko eh, gatazka untan eta PP alderdiak arbuiatu egindu Luis Liak gazteizko seme kutiun izendatzea Pepek uh, eh, jakinarazidu Luis Liakek ez du inongo loturarik iriarekin kantautore katalanak uh, kampanadez amortz abestia sortu zuen martxoaren iruko biktimen oroimenez eta horregatik beraz hautatu dute Luisliak gazteizko semekutun izendatzea, baina eskuineko alderdiak ez du hon hartu biztan da. Kaseta puntu eusen eunka funtzionario zerbitzu publikoen alde mobilizatu dira bai honan, goizuntako manifaren segipena beraz egin du hemen irakur duzie eta didie borotra hemen ere aipagai, miarritzeko zapez oia, ogei mila euroko isuna pagatza kondenatu dute hemen egiten dute bilduma eta beste hauzi baten aipamena ere maiatzaren behatzean plantu nauzoko prozeduraren erabakia jakinaraziko dute atzo ipatzen ginen bezala eta bestalde kazetan eh, beste gaietan edo erreportai berezietan sorkuntza presoaren zako iesbide ez ezik iesaldi ere badenean uh, espetxea eta sorpre... Eh, espetxea eta sorkuntza beraz hemen aipagai erreportai berezi bat. Mediabazken aldiz, Sibero telebista aipagai, web telebistak eh, bide edera egiten duela aipatzen duemen Mediabazkek, eta bestalde uh, Jean-Jacques Lasser aipagai uh, berak afirmatu du, etzela CCI bateratze baten aldekoa berak kontra bozkatuko duela hori Aipagaietan. Eta zudeztekin bukatzeko futbola nagusi iten hori untan, Trelizak OM, beraz Marseilla, eren arteko partida, bordalerat eraman dute, pentsatut gatezka historio, eta idure, zebe gatazkak sortuko dituen erabaki bat, hemen zudezten xetasunak sunak, hau egin dituen prentsaipamenak tenore untan, iritziaren tenore orain zuritza, simonitu Eta ez, ez dautzet Pamela eta politikaren lotura sakona aipatuko. Ez da ere hirurgeita bi aberatzen zera, hots aberatsak aberastu eta pobreak pobretzen dira, manera ahal gezungarri batean. Ez, bena justuki, hori da bi haste guzi zeldu zautan ahangura iritzi tarte hortan ze aipatu. That's a uh, question. Badira gaia jasin teresgahiak aktualitateak ez dituena mahen gaineratzen, bena minuta terdiz ezin laburbilduak edo sobera laburbiltzeagatik mami eta arrazoinamendu gutiek girekin gelitzeko arriskoa luketenak. Denboraz gain beste arazo bat da autozentsura. Gai korapilatsua baita, estrategoki ez egokia, behazalea ez berdina bitugu, bakotsa bere referentziekin edo edota zer nahi entzuteaz lotxa baikira. Hots ez ulertua izaiteko beldura. Opa, opa, opa, opa, ez dugu seetar zunik nahi, eh? Horiekola autozentsura hainitz egiten dugu, bakotsak hainbatian arabestian gai baten inguruan normaren arabera bazter joiten omen bagira, edo baztertuak edo susendua gira. Bena gutitan bazterrikoa den bezala entzuten taulertzen entzatzen. Paso, autosentsurari pitxat lotuko utan zait, hitz egiteko manera bat. Politikoki zuzena deitua. Ba, menestuik aktualitatin ez hoi? Hala da, mila an behatzean, Orson Weltzek jadanik aipatzen baitzuen, bere mila behatziun lau liburuan erakutsiz, hizketa berria ezinbesteko tresna dela, herritaren bizitzak kontrolatzeko. Hen Winston. Aski horrekin batit, jauai. Zeren Big Brother eta denen menperatzeko beharrik baziteken ez balire holako diru eta podere ezberdintasunak? Bena lagina ez leikea podere autoritario, totalitario eta dena delakoak baino, gu haurek gure izketa osoa mugatzea. Ez tabaida pobretzeko arriskuarekin. Simon iturralt, iturralt, iturralt, ebe ez dut goiz atxalduntan. Bon, arego azaren zina, laster, uh, eh, Sebas Kristi izanen da, Euskoa aipatuko dugu. Baina denik uh, eh, kantu bat, eh, gaur interneten hainitz partekatua izanena, komentatua eta naskin maitatua ere, nik ikusi dudanetan behintzat. Uh, kantari frantsesa berri zitzultzen da, hori erraiten aldugu. Jadanik aipatun jara zonbaitu haste, itz bat eman zuen bere uh, Facebook hori aldean, edo lako zerbait eta erran zuen, Ornais, naiz, Alcola, naiz, alkola gelditu dut, untxa naiz, eta be kantu eh, kritikei ere erantzun bat eman nahi zain du, beti xutik, toujours debout, Renault. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Dites assez trop de cul, je continue de chanter. Et puis tous ces chasseurs de primes paparazzi en embuscade qui me déprime et qui n'imprime que des ragots, que des salades. Toutes ces rumeurs sur ma santé, on va pas en faire une affaire. Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première bière. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe derrière chaque buisson à tous ces photographes qui me prennent pour des cons. Cela m'ont enterré, un peu prématuré. Dites à ces enfoirés, je continue de chanter. je ne vous ai jamais oublié. Et pour ceux à qui j'ai manqué, vous les fidèles, je reviens vous dire merci. Vous m'avez manqué, vous aussi. Trop content de vous retrouver. Je veux continuer, nom de nom. Continuer à écrire et à chanter. Chanter pour tous les sauvageons. Toujours vivants rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le crouillon qui voudra m'enterrer. Depuis quelques années, je me suis éloigné, je vis près des lavandes, sous les oliviers, ils m'ont cru disparu, on me croit oublié, ces trous du cul peuvent continuer de baver. Moi sur mon petit chemin, je continue de chanter. Genoren azken kantua tujur debu beti xutik, beraz eh, nahi izan du erantzun batzuei hemen, eh, eta egia, piskat eh, garai batetako estilorat itzultzen dela dirudi uh, garai batez galdu balin zuen. Ea, nolako den disko berri hau bostak eta berroita sortzi dira, eta orain gure gomitaren tenorea. Itz eta putz? atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Endaiako egiak, aipatzu ginuen, erabaki du Eusko, Euskal Monetaren uh, sarean sartzea, lehen egia da, hortan eh, sartzen dena, baina berdin beste egi batzuek ere segituko dute, Sebas Kristi, arratsaldeon. Arratxaldeon. Euskoaren eh, eh, arduradunetariko bat, beraz, hemen dugu. Eta, beha mezala, urtagelaren meretzean, endaiak erabaki hori hartu du. Egunerokoan, beraz, Euskoa sartzen zula bere oituruetan, zer egan nahi du, zehazki? Egan nahi du, eh, alde batetik, eh, eh, endaieko errikoetxeak eh, sustengatzen duela eta hortar parte hartu nahi duela eta hor azpimarratu behar da e, denek eh, alde bozkatu dutela eta hori zinez e, eh, pozgazia da guretzata eta konkretuki egan nahi du Eriko eh, etxeak kudeatzen dituen zerbitzu batzuetan Euskoa e, erabiltzen dela e, liburutegian adibidez ara, Eriko etxeak ez du zuzenean Euskoa erabiltzen alko, baina Eh, delegazio bat edo regi bat eh, delarik, eh, hok posible da orako zerbait martxan ezartzea eta eta horako gauzak eginen dira. Ados. Da zinez, hori uh, lotutako, uh, duzu bezala, liburu tegea ipatzen duzu, beste estruktura bat zueri, pentsatzen da ere, adibidez? Endaian, egia egiagan ez dakitzusen estrukturetan pentsatzen duten, baina horoko hori posible da, baldintza horietan, ez delarik e, aurre kontua ez delarik zuzenean errikoetxean e, edo kontabilitatea bakatu ez delarik zuzenean errikoetxean e, sartzen, beraz e, e izaiten alda e, igerilekoa, liburutegian, garraioak, toki batzutan, ura, nidakita zer. Badugu beste adibide bat, Frantzian bada adibide bat, non ora garraioetan, burun boulogne errian, hango tokiko moneta erabiltzen aldute, zenta horako konbeno bat egin dute, eta han da prezeski eh, eh, delegazioan du de serviz publik nelako bat. Mm Beraz, eh, ara, horako kasu guzietan, borondatea bari da, posibile da zerbait egitea. Azkenean hor da, ba, erriko Etxak eskaintzen dituen zerbitzuetara edatzea euskoa? Bai, bai, bai. E, e, elburua da beti alde batetik zabaltzea e, e, eskoa bariatzen aldiren tukiak, eh? non bariatzen aldiren tukiak, beraz, e, ara, erriko etxe batek e, e, gauza ditu, eta egunerokotasunean ere jendea unkitzen horien bidez, beraz, ara, e, Zerbitzu horietan eskoa erabiltzea e, posible egitea, egan nahi du, parada gehiago emaiten duela erabiltzea enpresentzat eta eskoa erabiltzeko, eta beraz, hori e, tresnaren indarra ere azkartzen da. Mhm. Horrek, zer erran nahi du, eh, ba, dibidez, eh, mandeza honen daiako pizinan eh, euskoa baliatzen da, eta pizinak eusko horiek nun baliatuko ditu notik? Ah, gero, be, euskoa berriz baliatzeko, beste enpresetan bezala, posibilita erabiltzea euskoan diren hainbat egiturekin, izan dadin eh, garbiketaren txat, eh, informatika edo e, e, papereria eman ezagun, beraz e, eraikuntzan ere baditugu e, batzu, beraz e, e, urektu behar dena da e, jende gero eta gehiago eta estruktura gero eta gehiago sartu egesago izanen dela ere denentzat erabiltzea eta eta sare hori zabaltzea, beraz, hara, emeki emeki, hortan, eh, hortan ari gira eta hortan segitzen dugu. Hor, eh, horretarazteko euskoaren uh, bi balore nagusi, da, bon, lekuko eko edo lekuko ekonomia, beraz, uh, egoiteko, lekuko ekonomian gelditzeko azkenean, hemengo dirua. Bai. eta beste bat da, euskararen aldeko ekintzak ere eramaitea, hor nola isladatzen da, adibidez, hor, uh, endaiako erikoetxaren kasuan? Beraz, eh, be, guk orokorki e, e, eh, eskoan esartzen diren eh, enpreser egiten diegu e, eskoraren alde e, indar bat egitea, deitzen dugun desafioa, deitzen dugun gauza bat betetzea, beraz, hori zeiten alda, agerasu urtatzea eskoraz, edo seinaletika ere biduna egitea. E, hor, e, be, egia erran, momentuko zuerriko etxentzat, ez dugu zehaztu nola e, nola gauzatuko edo nola moldatuko ditugu ne desafio horiek. E, Prezeski, e, hor, endaia bezala, lehen egiko etxea da e, euskoan sartzen dena. Azmoa da, espero dugu aurten beste, beste batzuek segituko dutela, eta e, lan konkretu bat hasiko dugu e, ondoko egunetan egiko etxe batzuekin. E, ikusteko eta barnatzeko prezeski nola Eriko eh, e nola laguntzen nola parte hartzen alduten eskoan, eta zer izaiten alden ere e, eh, desafioan aldetik, adibidez, e, etxe bati egiten diren gauzak. Da, zer burua da ikustea, eh, ala, e, eskoan nola sustengatzen alduten, zer nun eta ze baldintzetan erabitzen alduten, eta, eta desafioan aldetik zer, zer egin ere. Beraz, gure ideia da, mm, Eh, horiekin eh, lan egitea, eh, hori dena definitzeko elgarrikin, eh, eta ikusteko zer gauzatzen alden. Mhm. Hor, mm -hmm. hasi eh, beraz, lekuko be, erri batzuekin, idekitu negoziazioak, ez dakitola erran behar den, eh, nola pasatzen da, zer harreman txortu ze, joan ziste erriko etxe berezi batzuetara, bereziki, edo zelan eramen duzu eta zertan ziste hor? Eh, baditugu, bai, arremanak erriko etxe batzuekin, e, lehen lan bilkura bat egin endugu bihar, beraz hori ba, pasatu eta berriz e, aipatzen alko dugu gehiago eta setasun gehiago eman, momentu kotze gauzak ez dira biziki aintzinatu hau, beraz e, ez gu sobera seta emaiten. Baina e, lakasu batzutan erriko etxeak dira guta zorbiltzen, edo gu gira joiten ikustelat, eta... Mm, hala ala, erran bezala, guretzat eh, helburu nagusi bada aurten egiko eh, etxean eh, parte hartzea segurtatzea proiektuan, eta beraz, hala, pixka bat hori astapenetik pentsatuazen gauza bat da, baina horra e, jarte ez ginoena beriziki landu, e, demora ez behitugu eta, eta aurten zinez hortan lotzen gira, eta Hala, dibidez, endaiako erriko etxea interesatua eta gurekin argbenetan sartu, eta horrek pixka bat bultzatu gaitu ere e, lan hori haintzina eramaite data. Beraz, eh, hala, eh, jakinez, erran bezala, astapenetik eh, erriko etxen tokia pentsatua dela proiektuan, zenta mm, gure egituran ere, e, koregioen batzordean, badat toki bat erriko, erriko etxen eta e, kolektuitatean zat horokorki. Mhm. Hor, batzorde bat, sortu duzia hor, justuki elkartaren baitan, horren kudeatzeko? Ba, ele, bada lantalde bat hor eh, abiatzen dena, eta lantalde hortan e, eh, gidaritza batzordetik batzuk bat partartzen dugu, eta eriko etxe batzuetatik ere lehen bilkurarat bedera endin behar dira eh, edo utetxi batzu, edo teknikari batzu, eta bo, hor dugu pixka bat ikusiko gero nola segituko dugu, ne? lehen, lehen bilkura hori da pixka bat e, zerbait plantan ezartzeko, eta eta funtzionamendua ere pentsu dut eta erritmoa eh, hor dugula definituko. Mm hori eh, beraz, zein erriko etxe dira hor interesatuak eh, euskoaz? Beraz, eh, ba, momentukotz, eh, bon, bada endaiakoa hori segur, eh, hori argi baita. beste entzat, eh, dut ezaipatu ez bai, momentukotz, eta nahi, dugu, nahi ditugu lehenik eh, erriko etxeak eta erriko kontseiluak bereziki banan-banan ikusi eta haiekin aipatu proiektua, eh, uh, eh, aipatu entzin publikoki uh, eh, intesatu adizinez edo ez, eta hala, ez, uh, ez, uh, ez ez nola ez, uh, ez publiko egiteko zerbait ez dena lehenik uh, eiekin aipatu adizana. Ados, erriko etxegak beraz eta euskoa ondoko pausua, ondokoa zoin izango da euskoaren zat? Banku bat? Ba, banku bat ez, baina e, e, karta, kartaren eta eta konduen eh, moneta numerikoren proiektu hori beti, eh, beti eh, lantzen ari gira. Beraz, eh, aukten, abiatzeko asmoa dugu, egia egan uste baino demora gehiago emaiten du, baina lana, lana handi bat ere mandugu juridiko arroan, eta eta mm, baimena okaiteko dosiera pausatu dugu abenduan, Bank de France edo ACPR egituran, eta haien erantzunaren behagia, beraz, e, bo, horrek badintzatzen du e, bai e, eh, proiektoren egitea eta bai egutegia, baina e, hala, ondoko asteetan espero dugu erantzun bat, e, pentsatzen dugu ez dela segidan bai ezkoa izanen eta dozira segorazere behiz barnatu beharko dela eta behiz aurkestu, beraz e, horrek ere epea pixka bat duzatuko du, baina hala, Halere, hor, lan, lan importanta ere mandugu juridiko aldetik eta hori hori loktuta gero dena, dena gure eskutan izanen da gauzatzeko. Uhum. Ados, Euskoak beraz bere bidea segitzen du, endaiako erriak beraz erramezala erabakidu Eusko Euskal Monetaren sarean sartzea eta berdin beste erriko etxe batzu ere laster sartuko dira hortan. Mil esker, Sebas Kristi, gurekin izanik. Mil esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Itxi mandoka. Utsumandokan aste huntan Charles Bidegen agertuko zaiku lertsuna edo kurlua ekin. Bada, historio bat erraiten baitu Purlur, onna direla jendeen laguntzeko eta bereziki justizia edin berden behar den bezala. Jose Antonio Azpiazu beti legen beltzan izuritea dela eta denak ez ziela bardin eitarzunaen aitzinian, abertsek ihes egiten ahal, pobrek eta berezikiago emazte eta haurek aldiz ez. Olako zerbait agertu ezkero, aberatsak zeukaten baserri batzuk eta baserrira joteko modua zeukaten. Zentzuk jasan zuten gehiago izurritea, emakumeak etxean gelditzen zirarako eta umeak, orokorrean pobreak. Josu Martinez ekaldiz patxi arana eta behelagunen inhesaldia dela eta tunela egin benahurak jaman etxituta daudela. Gaurkoa izan da egun txarrena. Itzordura ezagertzeak lur jota utzi gaitu. Eta are gehiago pentsatzeak gure faltagatik kanpoko komandokoak arrestatuak izan zitezkeela. Utsumandoka, Euskal Iratietan aste hartez zazpitan, astizkenin launetan. Eta horrekin agurtzen zaituztet, eh, gaurko bihar hitz ordua hitz badakizue, bostak eta seiak artean, jota beharri hor zero zazpi gure gik famatuena gurekin izanen da, momentuz seiak euskal irratietan.